наша ніва 10 гадоў язды 27 траўня 1991 году выйшаў у свет першы нумар адноўленай газеты уся яе гісторыя ў няспынным руху паміж вільні і менскам у перадачы вострая брама бярэ ўдзел иван луцкевич віленскі прадпрымальнік унук аднаго заснавальнікаў нашай нівы антона луцкевича я перадаю слова аўтару сергею дубаўцу 10 гадоў язды у чыста на шаніўскі выраз, бо наша ніва гэта не газета, гэта язда туды-сюды, туды-сюды. З Мску ў вільню з варшавы ў кракаў, з Кєву ў Львоў, з Масквы ў Петербург. З полюса да полюса і назад. Калі нацыя гэта планета, тады ў яе, як і ў планеты павінны быць два полюсы. Не ўсход захад, а поўнач поўдзень, куды цякуць усе нашыя рэкі да мора паўночнага і да мора паўднёвага. І кожны з нас планета са сваім унутраным жыццём або астэроід без жыцця, але ўсё адно з полюсамі. Некалі нашы пісьменнікі спрачаліся пра перанос сталіцы ў наваградак. Менавіта ў наваградак першую сталіцу вялікае княства літоўскага, такі сабе невялікі беларускі Вашынгтон з міжнародным аэрапортам, Прычым у выбары места сышліся такія розныя творцы, як Зянон Пазняк і Адам Глёбус. Ёсць, вядома, і такі спосаб, але ёсць вільня, дзе зародак усяго, што мы завем беларускім, духу, культуры і газеты наша ніва. Акурат сёння спаўняецца 10 гадоў ад выхаду першага нумару адноўленая віленская і менская газеты самы раз сказаць колькі словаў пра гэтую язду, пра полюсы нацыі, між якімі сноўдаюць усе, хто шукае Беларусь або спрачыняецца да яе стварэння. У эфіры радыёвабода і аўтарская перадача Сергея Дубаўца, вострая брама. вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў у 1918 годзе тэарэтык і практык беларускага адраджэння антон луцкевич які быў адным з фактычных стваральнікаў нашай нівы апублікаваў невялічкі артыкул пра беларускія полюсы для кожнага хто знаёмы з сітуацыяй тыя даўнія тэзы гучаць актуальна і сёння. Называўся артыкул два цэнтры. У сённяшняй перадачы я папрасіў прачытаць гэты твор Івана Луцкевіча, віленскага прадпрымальніка, унука аўтара артыкулу. За апошні полтрецяго году Вільні і Менск, гэтыя два галоўныя цэнтры Беларусі, жылі ў зусім розных варунках, як палітычных, так і агульных. Вільня за час війни оказалась центром білоруської культурно-національної праці, а Менск – політичним центром. У Вільні ширейша політична робота у громадстві близько за цим спинилася. Зато і усі білоруські чинні сили покерувалися на роботу культурну, будування школи, працювання шкільних книжок і усього, що потрібно для школи, владження наукових, культурно-національних і економічно-доброчинних товариств і установ. У Менску утворилося і перше краєве представництво білорусів рады беларускай народнай рэспублікі утварыўся першы краёвы орган выканаўчай улады народны сакратарыат і ў менску адбыўся акт абвяшчэння беларусы незалежнай дзяржавы вільня цемен пытанне якое з нашых месцаў мае быць цэнтрам беларусы нам даводзілось чуць не раз асабліва ад тых паміж наших суседзій якія мелі ахвоту ўзяць вільню сабе але і сёння хоць ліцвіны аб'явілі вільню за сталіцу незалежнай літвы Даць адказ на гэтае пытанне нелёгка, бо культурныя цэнтры не заўсёды развіваюцца там, дзе ёсць цэнтр адміністрацыйны. Напрыклад, Кракаў у Польшы, Львоў украінцаў. І незалежна ад таго, ці між Беларусю і Літвой будзе праходзіць дзяржаўная мяжа, цівільня апынецца з аднаго ці з другога боку гэнай мяжы, гэты старадаўны цэнтр культурнага жыцця беларуска-літоўскага краю будзе заўсёды прыцягваць да сябе краёвых нацыянальнасцяў, як архіў мінуўшчыны, як пільны сведка мінулых учынкаў. Тут складзены вялізныя скарбы беларускай культуры, незвычайна багатыя помнікі нашага старога пісьменства. Тут беларусы здаўна заклалі і закладаюць свае навуковыя установы. І калі думка беларускага палітычнага дзеяча звяртаецца сёння да Менску, думкі вучоных плывуць да вільні. Вільнясць і Менск. Гэтае пытанне бясспрэчна развяжа толькі будучыню. Але здаецца, што развязка тут можа быць толькі кампрамісная. Вільня пры ўсялякіх варунках павінна абслугоўваць абодва народы для якіх гэтае месца было калыскі ў часах нарадзін іх культуры. Іван Луцкевіч на маю просьбу прачытаў артыкул свайго дзеда Антона два цэнтры. Упершыню гэты твор з'явіўся ў 1918 годзе ў віленскай газеце гоман. А ў 1991 годзе ён быў перадрукаваны ў першым нумары адноўленай нашай нівы. Тады ж у 18 яшчэ ніхто не ведаў, што літаральна праз год калыска культураў апыняцца пад польскай уладай. І калі беларусы маглі яшчэ цешыцца нефармальным статусам вільні як сталіцы заходнія беларусі, дык літоўцы страцілі яе на цэлыя 20 гадоў. У горадзе засталося ўсяго працэнт ці два літувісаў за тое, што пачалося ў коўня, літоўцы не прынялі страты вільні і ўсе 20 міжваенных гадоў лічылі яе сваёй сталіцай часова акупаванай палякамі з думкай пра вільню клаліся спаць і падымаліся марылі пра яе ў сваіх снах недаступная вільня стала культам нацыі у часы яе станаўлення ёй прысягалі яе вывучалі ў школе яе віды друкавалі ў газетах і на паштовых марках і кожную хвіліну чакалі сігналу, былі гатовыя адправіцца ў паход. Другі полюс нацыі, усеагульная мроя, сталіца вялікага княства літоўскага, лучыла літоўцаў мацней, чым агульная рэлігія і агульная мова. Сваркі ды звадкі адступаліся на другі план. І калі ў 39-м быў падпісаны пакт Молотова-Рыбентропа, літоўцы пачулі той прызыўны сігнал на Вільню. Яны занялі горад, усталявалі тут сваю ўладу, адчынілі свае ўстановы, словам наладзілі тут сваё будзённае жыццё. Але горад так і застаўся для іх марай. Таму і дбалі пра яго ўвесь час як пра нейкую найвышэйшую каштоўнасць. У вільні амаль нічога не зносілі. Наадварот, аграмадністы стары горад увесь час рэстаўравалі з асаблівым імпэтам гэткае прыхарошванне пачалося пасля распаду ссср вільня безумоўна самы дагледжаны самы багаты і самы перспектыўны горад літвы ані коўна ані клайпеда ані шаулі ці панявеш не ідуць з ёй ні ў якое параўнанне беларусы, якія некалі таксама прэтэндавалі на вільню, трапілі ў палон літоўскай мары. Гэтак перажліва і грамотна у нас мы самі не паводзіліся ні ў водным беларускім горадзе. Нашы індустрыйныя савецкія па духу цэнтры, шэрабетонныя аднастайныя мікрараёны таксама не ішлі з вільняй ні ў якое параўнанне. Старыя кварталы і помнікі архітэктуры ў нас зносілі з герастратаўскім імпэтам. І ад гэтага наша страта вільні выглядала фатальнай і незваротнай. Праўда, калі для літоўцаў гэта быў горад сваіх легендарных князёў, дык так для нас гэта быў наш нацыянальны музей і архіў, горад нашай першай кнігі, газеты, школы, тэатру, палітычнай партыі разам з адчужэннем вільні мы перажылі адчужэнне ўласнае нацыянальнае памяці. Вільня не стала для нас для ўсяго народу вялікай агульнай ідэяй і ніякая іншая ідэя яе не замяніла. Хіба што якія два-тры дзясяткі гуманітарыяў наязджалі сюды паасобку, каб за дзень другі накапіяваць старых дакументаў, без якіх пазнання беларускай гісторыі і культуры, папросту немагчымая. Так пачалася язда з Менску ў вільню з вільні ў Менск. Захопленыя ідэяй аднаўлення нашай нівы мы таксама не заўважылі, як ператварыліся ў прафесійных ездакоў. Язда стала працай і гобі, чыннасцю і станам душы. Дзесяць гадоў язды Сергея Харыўскага, які як мастацкі рэдактар часцей за іншых завозіў газетны макет у беларускія і літоўскія друкарні, язда трывала асацыюецца з ранняй раніцай пасля ночу працы ў рэдакцыі. Тымі сваімі ранкамі ён нагледзеўся ды начуўся гэтак шмат, што, кажа, мог бы напісаць раман. Некалькі запамінальных эпізодаў я папрасіў яго згадаць у нашай сённяшняй перадачы. Ці вы калі-небудзь ішлі праз менскі верхні горад холодным ранкам, калі яшчэ ўсе спяць і нават не ходзіць грамадскі транспарт. Тады чуеш рэха ўласных крокаў, а сэрца прынціць ад прачування чагосьці, чагосьці, што мусіць быць абавязкова добрым. Зіхцяць купалы толькі адноўленыя каталіцкія катедры, на якія яшчэ не сядаюць галубы, але кружляюць, кружляюць у сінечы неба з якога сонца яшчэ не змыла маладзік. Адна ў ранку ў баранавічах, чакаючы пакуль адкрыюць друкарню, ледзьве знайшлі кавы. У паркавай кавяранцы, што звалася чабурашкам. На беларускае прывітанне цётка з нянацку адказала па-польску. Маўляў, у агулітаў кавярня пукі не адварта, але для пану перескава бэндзе. Аднаго ранку нейкі дзед запытаў мяне ў тамбру цягніка, ці я таксама пенсіянер. Распавёў, што ён сам з гомельшчыны, але жыве ў вільні, дакладней жывеем пад астраўцом, але ездзіць у сваю віленскую кватэрку, каб атрымліваць літоўскую пенсію. Пасля ён яе мяняе на рублі, вяртаецца ў Беларусь, а некалі быў партызанам на лепельшчыне. Аднаго ранку сустрэўся неяк і з іншым колішнім партызанам. Той падсеў у цягніку солах ваяваў ён у арміі краёвай нічога добрага пра тыя свае ваяванні не распавёў сядзелі кажа як дурні у ямах па балатах слухалі радыё што неўзабаве саюзнікі дапамогуць сядзіце чакайце змарнаваў столькі маладых гадоў і раптам пачаў хваліць чачэнцаў ды клясці на чым свет стаіць москву я быў прапанаваў яму пачытаць сваю газету а ён і кажа дзякуй сынок я хоць і беларус але рускімі літарамі чытаць не навучыўся. Аднаго ранку на памежным пункце п'яныя беларускія памежнікі, што былі параспранаўшыся ледзьве не да маяткоў, запатрабавалі з імі выпіць самагону. Высветлілася, што гэта пачаўся дзень пагранічніка. Даўшы закусіць ладнай лустай літоўскага хлеба з беларускім цалам, памежнікі навялі свае аўтаматы на лепшую з машынаў і загадалі весці нас да Менску напужаны чалавек за рулём аказаўся лекарам ажно з наябарску дарогу ён расказаў што ведаў аднаго беларуса олега мінкіна калі ж мы паказалі яму мінкінаўскія вершы ў газеце ён давес нас пад самую прахадную друкарню Одного ранку у магілёўскай друкарні дазналіся пра пуч у Маскве. Тады ўсе блізу знямелі, пільна ўзіраючыся адзін у аднаго. Але раптам у дзверы забег Віктор Корзун з новай першай паласою свабоды, ніякай падтрымкі хунце. Раптам усе разняволіліся і рабочыя рушылі да станкоў, а дырэктар з імпэтам запрасіў нас у свой габінет на кубак кавы. Аднаго ранку, у нас лопнула кола. Павал жук абрэзаў гуму і з іскрамі памчалі далей, на абадах, да крэва. Машыну давялося кідаць. Дазнаўшыся, хто мы, міліцыянты на блёкпасце пасадзілі нас у сваю машыну і давезлі пад самую мяжу. Аднаго ранку, седзячы ў аўтобусе, разглядзеў суседа, славуты літоўскі актор Адамайцік. Ён распавёў, чым займаецца цяпер. Вокажа савецкі саюз распаўся, а я стаў у Мск ездзіць яшчэ часцей. Ёсць багата праектаў на Беларусь фільме, а з другога боку ад мяне сядзел тады Николай Барысевич. Гэты бадай ужо не ездзіць аўтобусамі. Аднаго ранку цёткі, што чакалі на прапускным пункце ля лынтупаў, дазнаўшыся, што гэта я напісаў пра ксянза Шуткевіча, шчыльна мяне абступілі і прасілі паўтарыць усё, што я там панапісваў што ксёнз гаварыў пра іх, дзе ўзяць яшчэ тых газетаў. Перадавалі айцу Шуткевічу прывітанні, прасілі пісаць яшчэ. Аднаго ранку давялося перабягаць мяжу нелегальна. У пашпарце забракавала нейкага чарговага штампу. Доўга кружляў па лясох па заіндзівелым вораве з макетам нумару пад пахаю, ажно пакуль не выйшаў у цэнтр шумску. Тутака ж, ідучы па дарозе, пазнаёміўся з хлопцам. Літоўцы мусяць жыць у літве, сказаў ён. Гэтыя межы не для нас. Развіднела зусім. У вёсцы кавальчукі, што па-літоўску завуцца кальвеляй, пабудзіў хлапец свайго стрыечнага брата. Той доўга мацюкаўся, але завёў машыну і завес мяне ў вільню на друкарню. Развіталіся сябрамі. Пасля яны колькі разоў бывалі ў мяне гасцямі. Аднаго ранку на самом пад'ездзе да Менску Цётка прадавала проста ля шашы прыгожыя яблыкі. Спыніліся, купілі кошт яблыкаў, разгаварыліся, падарылі свежы нумар газеты. Цётка ўсыпала нам у багажнік яшчэ два кашы сакавітых маціцовых папяровак у кропельках ранішняй расы. Пасля яна даслала ў газету ліста пра свайго бацьку, які загінуў, магчыма, у курапатах. Дзесяць гадоў раніцаў. Сергей Харыўскі згадвае эпізоды сваіх 10 гадоў язды. Да гэтых здавалася б тэхнічных паездак можна дадаць рэдакцыйныя экспедыцыі па беларускіх рэках або паездкі па забытых адрасах нашай культуры. Адбывалася таксама і наша супольная падарожжа ў часе. Згадаю, што пачала наша ніва выходзіць яшчэ ў савецкім саюзе, і так ці інакш адлюстравала ўсё, што адбылося з нашым народам за гэтыя 10 гадоў. Таксама ж своеасаблівая язда. рухаючыся ў часе, мы разам з газетай пераадольвалі і ўсе змены сацыяльнага ляншафту. За гэты перыяд радыкальна змянілася ўяўленне пра грошы, пра вартасць чалавечага жыцця, пра калектывізм і сістэмы каштоўнасцяў. Натуральна, ва ўсім гэтым мелі мы і набыткі і страты. І разам з пазнаннем новага жыцця, і свайго змененага народу пазнавалі і сябе і тыя канстанты, якімі паступацца няможна ні пры якіх абставінах. Інакш кажучы, ёсць язда, а ёсць стаянне і нязручнасць. Ёсць рэчы, якія не змяняюцца. Без гэтага ніякі грамадскі і культурны праект не мае шанцаў выжыць. Для нас гэта была мова. у эфіры радыёвабода і аўтарская перадача Сергея дубаўца вострая брама Вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. вяртаючыся да тэмы двух полюсаў нацыі мушу зрабіць удакладненне. Сапраўды не ўсе краіны маюць дзве сталіцы да прыкладу латышам, французам ці чэхам хапае аднаго цэнтру. У чым тут прычына? Падказку дае эстонскі прыклад, дзе ёсць Талін і Тарту. Тарту горад, які найперш асацыюецца з універсітэтам і ў гэтым сэнсе адрозны ад Таліна. Аналогі можна працягваць прыкладамі Кракава, Львова, Санкт-Петербургу, а ўрэшце той самай вільні калі ж адміністрацыйная сталіца сама універсітэцкі цэнтр тады хапае аднаго гораду прага парыж рыга якім чынам у такіх раскладах выглядае беларуская сітуацыя Мянск вельмі актыўна пачалі рабіць універсітэцкім горадам у двадцатыя гады мінулага стагоддзя бДУ і палітэх педагагічны наргас вышэйшых школаў у горадзе процьмах але вобразу універсітэцкага цэнтру няма. Менск цэнтр шарыкаў і падшыпнікаў, партызанскі праспект і мас, парашковая металургія гэта перадусім. Гуманітарная навука ў Менску заўсёды была ў загоне. Заўсёды станавілася ахвярай палітычнага пераследу і русіфікацыі. Словом, грала неўласцівую навуцы ролю нашы гуманітарыі акадэмікі былі або недавучкамі або ідэолагамі прапагандыстамі. Нашы акадэмічныя выданні ніколі не былі поўнымі і ў поўным сэнсе слова акадэмічнымі. А сёння і тое, што было хоць крыху прафесійным, перажывае развал. Варта згадаць беларускую энцыкляпедыю, якая з кожным новым томам губляе неабходны акадэмізм. Няма школы, нешта іншае заўсёды было важнейшым за навуковасць нашай гуманітарнай навукі. То партыйныя пастановы, то цемрашальскія амбіцыі ўзнесеных у акадэмічныя крэслы чвэрць інтэлігентаў, то грошы. Вось чаму мы ездзім, мы ездзім у вільню. Другі полюс, які ў марах, універсітэцкі цэнтр краю. Верагодна, некалі гэтым бітым шляхам, пацягнецца і ўся наша нацыя. Іншага шляху ў яе няма.